Հայացք։ Զովինար Գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում Արցախն է ու Արցախցին։ Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վահրամ Հայրապետյանը վերջերս արժանացել է Հանրապետության գիտության վաստակավոր գործչի կոչման։ Նա հաղորդաշարի հյուրն է։ Պարոն Հայրապետյան, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Ավարտելով Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի անասնաբուծության ֆակուլտետը, դասախոսական աշխատանք է կատարել Ստեփանագերտի գյուղատնտեսական տեխնիկումում Արցախի պետական համալսարանում։ Գյուղատնտեսության ոլորտի մասնագետը ինչու սկսեց զբաղվել մանկավարժությամբ։ Ընդունել եմ Երևանի անասնաբուծական անասնաբուժական ինստիտուտի անասնաբուծային ինժեներական ֆակուլտետը եւ ավարտել Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի համանուն մասնագիտությամբ։ Իմ բուհական որակավորումը կենսաբան սելեկցիոներ կամ գենետիկ սելեկցիոներ եմ, մի քիչ տարօրինակ էր թվում այն ժամանակահատվածում, որ ես պիտի կատարեմ մանկավարժական գործունեություն, բայց հանգամանքների բերումով ստացվեց այնպես, որ ընդունվեցի Ստեփանակերտի գյուղատնտեսական տեխնիկումը, որը հետագայում վերանվանվեց գյուղատնտեսական կոլեջ, սկսեցի զբաղվել եւ գիտությամբ եւ մանկավարժական գործունեությամբ։ Իդեպ գիտությամբ զբաղվել եմ լոհական շրջանում։ Քանի որ դասախոսում էիք, պիտի խորանայի գիտության մեջ։ Դա պարտադրված քայլ էր, թե իսկ Հատկապես գիտությունը ձգում էր։ Գիտությունը միշտ ես ձգել է, ավարտելով դպրոցը, մաղավուզի միջնակարգը, այստեղ միշտ հակված եմ եղել գիտությամբ զբաղվելու եւ սկզբնական շրջանում ուղղվածությունը քիմիական թեկում էր որ ես պիտի հետագայում կրթությունը շարունակեի քիմիայի առարկայի դծով, բայց էլի հանգամանքների բերումով ընդունվեցի զոոֆակը, Բոհական ժամանակաշրջան դեռ ուսանող տարիներին զբաղվել եմ կենթանաբանության, քանի որ իմ բուհական եւ հետ բուհական մասնագիտությունները հավասարազոր են։ Իդեպ ասա, որ այսօր անասնաբուծական այդ նույն ֆակուլտետը կոչվում է կենթանաբանություն։ Նույն մասնագիտություններ կենթանական աշխարհի իհարկե մեկ ուսումնասիրում է վայրի կենթանները, մյուսը գյուղատնտեսական կենթանները։ Այցերը վաղուց է եղել մոտ եւ այդպես գնալով ավելի խորացել ու ավելի զարգացել։ Իսկ երբ արդեն ես սկսել եմ մանկավարժական գործնեություն, հավաքած նյութեր ունենալով խորհրդակցելով իմ երջանկահիշատակ գիտական ղեկավարի հետ եկան հայեցակացչան որ պետք է այդ կոլեկցիաները խորացնել եւ գիտությունը զարգացնել Արցախ ընտրաբանության ուղղությամբ Եվ չեք փոշմանում, որ ձեր նախընտրած առարկայի գծով չխորացա քիմիայի դժվար հարց եք տալիս, որովհետև քիմիան իմ համար երևի մի ուրիշ աշխարհ որպես գիտություն։ Իհարկե, Երբեմն տեղի տալիս է, որ ինչու չշարունակեցի, Չնայած կենսաբանությունը ինքը կյանք է։ 2004 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կենցանաբանության ինստիտուտում պաշտպանել եք տեխնացուական 10 տարի անց նույն ինստիտուտում դոկտորական թեզ եւ ստացել կենսաբանական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան։ Արցախում առաջին կենսաբանական գիտությունների տեխնացուն եք կենցանաբանություն մասնագիտությամբ, որը որևէ մեկը միջև ձեզ չի հետաքրքրվել կենթանաբանությամբ, կենթանաբանությունը չի ուսումնասիրել, թեզ չի պաշտպանել։ Իրոք, որպես որակավորված կենթանաբան, կենսաբանական գիտությունների տեխնացու կենթանաբանություն մասնագիտությամբ Արցախում այդ ժամանակահատվածում եղել է միակ մասնագետը։ Արցախում կենթանաբանությամբ զբաղվողներ չեն եղել։ Կան որոշ հոդվածներ, որոնք ֆրագմենտալ բնույթ ունեն, եւ լիարժեք որպես գիտական աշխատություններ համարել չէր կարելի, անգամ ես իմ տեխնացուական ատենախոսությունում չեմ անդրադարձել նման գիտական աշխատանքներին, որովհետեւ դա չի ընդունվել նաեւ պաշտպանության ներկայացված խորհրդի կողմից։ Չեն զբաղվել, չի եղել։ Ադրբեջանցիները, որոշները, որոնք փորձում են ներկայացնել, որ իրենք Ղարաբաղում այդ ժամանակահատվածում կատարել են որոշակի աշխատանքներ, քննարկման եւ անդրադարձման ենթակա է։ Իմ տեխնացուական թեզը նվիրված է եղել Արցախի ֆաունայում տարածված ձերքաթեավորներին, այսինքն չոջիկներին։ Այո, առաջին անգամ Արցախի ֆաունայի համար ներկայացրել ենք 16 մինչ այդ չգրանցված կամ մինչ այդ անհայտ տեսակներ։ Դա եղել է հենց իմ աշխատանքի գիտական նորույթը։ 16 տեսակ ներկայացնելը 4-5 տարիների ընթացքում, այսինքն դաշտային աշխատանքի դաշտային իհարկե դաշտային աշխատանքների արդյունքում կենթանաբանությունը լաբորատոր գիտություն չէ, Դա ինքը դաշտային հետազոտություն է, բնության մեջ պիտի լինես բարբերաբար եւ բոլոր ֆենոլոգիական առանձնատկությունները կամ նրանց ժամկետային սեզոնային երևույթների դիտարկումները բարձրաբանելու առավել եւս նրանց էկոլոգիան ուսումնասիրելու համար։ Իսկ կենթանաբանության լաբորատոր սկզբունքներով հետազոտությունները գենետիկ անալիզներն են կամ արյան քննություն եւ այլն, որոնք հետագայում արդեն իրականացվել է իմ ասպիրանտի կողմից։ Իդեպ որպես գիտության տեխնացու Բոհը ինձ ժամանակին թույլատրել է տեխնացուական աշխատանք ղեկավարում։ Այդ ժամանակահատվածում ես աշխատում եի Արցախ պետական համալսարանում կենսաբանության ամբիոնում եւ թույլտվությունը ստացանք, որովհետև այդ ուղղությամբ ես արդեն ունեի արտասահմանում հրատարակված բավականին լուրջ գիտական հոդվածներ, իսկ ինչ մեզ առհասարակ նման աշխատանքներ այստեղ չի իրականացվել։ Հետագա հետազոտություններին մասնակցեցին Երևանի Պետական Համալսարանի մեր գիտական խումբը, առ այսօր էլ համագործակցում ենք։ Ազոխի քարանձավի ճղջիկները ձեր ուսումնասիրության առարկա եղել են։ Ազոխի քարանձավը եղել է մեր ուշադրության կենտրոնում ու մեր դիտարկումների կարևորագույն ստացիոնարներից մեկը, ինչով է պայմանավորված մեր ուշադրության կենտրոնում Ազոխի քարանձավ պահելը, հիմնականում պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ այս քարանձավում հայտնաբերված ձերքաթեավորների 6 տեսակներից 5-ը գրանցված են համաշխարհային կենդանիների կարմիր գրքում։ Մեծ պայտակիտ, փոքր պայտակիտ, հարավային պայտակիտ, փոխրագույն ականջեղ եւ այլը սովորական երկարաձև այդ տեսակներն են։ Արցախի տարածքում միայն Ազոխի քարանձավում են բնակվում։ Ոչ, նրանք բնակվում են Արցախի տարբեր քարանձավներում, սակայն Ազոխի քարանձավը Այստեղ մեծաթիվ խմբեր են, մեծաթիվ գաղութներ են։ Օրինակ Մեհլեի պայտակները մինչև 35000 գաղութում հաշվարկել ենք։ Այդպիսի հսկայական գաղութներ են եղել, որովհետև Ազոխի քարանձավում պայմանները նպաստավոր են, միկրոկլիման նպաստավոր է, եւ հենց այդ է եղել պատճառը, որ անընդհատ մեր դժգոհությունը բողոքը եղել է այն, որ Ազոխի քարանձավը թողեն հանգիստ, որպիսի այդ օգտակար կենթանիները այնտեղ հանգիստ աճեն ու բազմանան։ Բայց ասենք նման տեսակները միայն ազոխիկ հարանձավում են իրականությանը չի համապատասխանում, այդ տեսակները տարածված են նաև աշխարհի բոլոր ծայրերում։ Ձեր դոկտորական թեզի թեման ո՞րն է եղել։ Արցախի հանրապետության կատնասունների ֆաունան, էկոլոգիան եւ տարածվածությունը։ Եթե մենք այնտեղ ընտրել ենք ձեր կատեգորներ կատնասունների դասի 1 խումբ, դոկտորականում ընդգրկված է եղել արդեն կատնասունների դասի բոլոր խմբերը, 6 կարգերը, որոնք ներկայացված են Արցախի հանրապետությունում 94 տեսակ կատնասունները, վերջերս եւս նույնպես հայտնաբերվել են նոր որումներ, անգամ ատենախոսությունում չի գրանցվել նոր տեսակներ եւ այդպես պատմասունների տեսակների քանակը հասել է 98-100 տեսակի։ Էլ կան ուղղակի օկուպացված տարածքները, որ հնարավոր չէ ուսումնասիրել մնաց թերի։ Դուք Արցախի կենթանիների կարմիր գրքի հեղինակն եք։ Այդ գիրքը հրատարակվել է 2012 թվականին Ղարաբաղի կենթանիների կարմիր գիրք անվան տակ, իսկ նախանցյալ տարվա ընթացքում կարմիր գրքի ցուցակը վերահրատարակել ենք, բայց նոր վերահրատարակված կազմով դեռևս գիրքը չի մշակվել ու աշխատում ենք այդ ուղղությամբ տեղեկությունների նորից հավաք եւ այլը, շտով երևի կհրատարակվի, վերահրատարակվի։ Ձեր հիմնական աշխատանքն այսօր մանկավարժությունը չէ Հանրապետության բնապահպանության կոմիտեի նախագահի տեղակալն եք։ Այս անցումը ինչպես եղավ։ Ագրարային համալսարանից հետո ընդունվեցի աշխատանքի կանանչ Արցախ կենսոլորտային համալիր փողակում նորաստեղծել եւ այդպես էլ լուծարվեց այդ համակարգը, որից հետո ինձ տեղափոխեցին բնապահպանության կոմիտեի նախագահի տեղակալի պաշտոնում։ Ժամավճար հիմունքներով աշխատել եմ համալսարանում մանկավարժական գործունեությունը պահել, բայց մի քանի ամիս չեմ զբաղվում մանկավարժական գործունեությամբ, դա ինչ չի խանգարում զբաղվել գիտությամբ։ Եթե ընտրությունը ձերը լիներ, որը կանտրեիք մանկավարժությունը թե այս աշխատանքը։ Երկուսն էլ շատ հոգեհարազատ, որովհետև զբաղվում եմ իմ մասնագիտությամբ, իմ ընտրած մասնագիտությամբ։ Եվ բնապահպանությունը եւ կրթությունը իմ համար շատ հոգեհարազատ համակարգեր են։ Այսօր բնապահպանությունը մենք նույնպես իրականացնում ենք հետաքրքիր գիտական ծրագրեր, աշխատանքներ, մոնիտորինգ եւ այլն, որը նույնպես շատ կարևոր է իմ համար եւ հետագայում նաեւ նյութ թողելու եւ հետագայում կադրեր պատրաստելու գործում։ Հասարակական կազմակերպություն էի ղեկավարում գործում է։ Իհարկե, կենտրոնաբանների հայկական ասոցիացիան, որի համանախագահ ոչ թե Արցախի ոչ որ ունի իր Facebook-յան էջը, այդպիսի հասարակական կազմակերպությունը, այստեղ ընդգրկված են Հայաստանի Հանրապետության լավագույն մասնագետները, որոնք աշխատում են Երևանի պետական համալսարանում, շրջակա միջավայրի նախարարությունում եւ այլն այդ հասարակական կազմակերպությունը միտված է եղել այդ գործընթացին, որ ուսումնասիրենք մեր տարածքի ամբողջ բնական աշխարհը, բնությունը, ռուսական եւ կենտրոնական, ու հետագայում որպեսզի մոնիթորինգի արդյունքներից հետո կամ վերլուծությունների արդյունքներից հետո կարողանանք ձևակերպել նրանց պահպանման ճիշտ ուղիները։ Ընդգրկված են լավագույն մասնագետներ, լուրջ մասնագետներ եւ ընդգրկված են նաեւ պատանի բնասերներ։ Դա եղել է բոլոր շրջաններում։ Մենք ունենք այդպիսի խմբեր ելնելով գազམ་ակերպության մասնակիցների անվտանգությունից փոքրինչ սահմանափակումներ են կարող։ Գիտական ինչ թեմայի վրա եք հիմա աշխատում։ Լուրջ աշխատանքներ ենք սկսել հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այսօր արդեն բնապահպանություն ունենք, Աշխատությունը նվիրված է Բեզոարյան այծերի տարածվածության եւ էկոլոգիային։ Տարածվածության Արցախի տարածքում։ Այո, տարածվածության եւ էկոլոգիային նվիրված աշխատանք ընկանում արդեն բավականին նյութեր հավաքագրված, մշակված եւ իմ տարիների հավաքագրած նյութերը եւ եղածը եւ ոսորտների այսօր նաեւ ունենք մի այլ գիտական աշխատանք, որի ղեկավարը ես եմ գիտական ղեկավարը Դա Ստեփանակերտ քաղաքի եւ քաղաքամերձ տարածքների կերնեխների ցեղի տարածվածության եւ էկոլոգիայի ուսումնասիրում։ Ասացիք դեռ տեխնացու եք, երբ ձեզ թույլատրեցին գիտական աշխատանք ղեկավարել։ Շարունակում եք գիտական կադրեր պատրաստել արդեն որպես դոկտոր։ Իմ դեռ տեխնացու տարիների ասպիրանտը Մարիա Գրիգորյանն էր, որը պաշտպանեց միջատակերների թեմայով Դա եւս բացառիկ աշխատանք էր իր բնույթով, որովհետեւ Արցախի հանրապետությունում, միգուցե նաեւ Հայաստանում նման աշխատանքներ մենք չենք հայտնաբերել, դա Հայաստանում եղել է որոշակի նմանատիպ աշխատանք, որ միջատակերների արյան ցուցանիշները հետազոտվի ըստ օհայաց գոտիականության։ Դրանով իսկ բարձաբանել ենք, թե ինչպիսի ազդեցություն է թողում օհայաց գոտիականության բարձրվածությունը կենթաների էրիտրոցիտների հեմոգլոբինի քանակի եւ այլ։ Եվ արյան մի շարք այլ ցուցանիշ ցուցանիշներ, որոնք իմուն համակարգի հետ է կապված կենթանիների։ Այդ աշխատանքներն է եղել նվիրված Մարիայի աշխատանքը, որը փայլուն պաշտպանեց որից հետո ես արժանացա պրոֆեսորի կոչման։ Բոհի կողմից։ Բոհի կողմից։ Այն բոլոր գիտական եւ կոչումները Բոհի կողմից են։ Իմ երազանքն է եղել, որ ես ունենամ Արցախյան դպրոցի կենտրոնաբանների։ Իմ հնարավորության սահմաններում օգնել երիտասարդ կadrերին կենտրոնաբանության մասնագիտությամբ շարունակելու համար։ Փառք Աստծո ինձ հաջողվեց իմ մեկ ասպիրանտը փայլուն պաշտպանեց Մարիայի մասին է խոսքը։ Այո, երկրորդ հայցորդ արդեն շի տեխնոլոգիական համալսարանից է, Լուսինե Կարապետյանը, եղել է նաև իմ ուսանողը, պետք է մենք միասին զբաղվենք Ստեփանակերտի եւ հարակից տարածքների, ինչպես ասացի, գերնախների ցեղի ուսումնասիրությունը։ Ունենք բավականին տվյալ ոչ պատերազմական ժամանակաշրջան, իսկ հետո համացյունը կանենք հետ պատերազմական ժամանակաշրջանը։ Այսօր հենց իմ սեղանին դրված է արդեն ավարտուն աշխատանք Նոնա Գրիգորյանի, որի գիտական թեզի ղեկավարը պրոֆեսոր Հովանեսյանն է, Երևանի Պետական Մանկավարժական Համալսարանից Վարուժան Հովանեսյանն է, իսկ ես հանդես եմ գալիս որպես պաշտոնական անդիմախոս եւ օպոնենտ։ Ու նույնպես հաճելի է, որովհետեւ արդեն մենք կունենանք կենթանաբանների մի կուր դարբնոց։ Կենթանաբանների դպրոց եք ուզում ստեղծել։ Դպրոցը հիմնվում է իր կադրերով։ Դժբախտաբար այսօր կենսաբանության հանդեպ սերը մարում է կենսաբանությամբ զբաղվողները նախընտրում են բժշկական մասնագիտություններ ընդունելու։ Ավարտվեց հայացք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի հոկտեմբերի 25-ի թողարկումը։